Gledao sam ga kako slatko spava, pa sam rekao sebi, ja ću inša Allah, da na brzinu nešto spremim za naše drugove. Dok sam gledao u dječaka, primijetio sam da je počeo da se smiješi. I smiješio se toliko da je osmijeh prešao smijeh. Smijeh se toliko povećavao da sam se začudio u njegovom stanju. يقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأرض وتوم فنود كون سفربو دي أكدا نعود لدى قويك أو أبو كدامة زكس نلسم فلانكم يا شو تسبرين من دمشق يا شو دراد من سوشت تربا قصتنا أو مولا مجا قول أهل العزائم فالقول قول Rekao samo, ne vallahi, neću ti ništa dozvoliti dok me ispričaš, zašto si se smijao u snu? Kaže dječak, ovo je san, ovo je Bukudane, vidio sam je, vallahi vidio sam je. صالت فأين عهد الحواسم ناسوا بأننا أبات Šta si to vidio, rekao? Pričaj šta si vidio. Ne, neću. Ovo je između mene i Allaha Đerdašanu. Zaklinjem te Allahom da mi ispričaš o svom snu, pričaj mi. Ovo Boku dame, vidio sam da sam ušao u džennet i približavao sam se nekom dvorcu, jedna cigla od zlata, druga od srebra, treća, četvrta, peta, drago, kamenje, biseri, merđani, dijamanti, dok sam se ja približavao dvorcu kada tamo svira džerdani, zlatne kapije i šatori, i ugleda ono što želim, ne mi i neću o ljepoti koju gledam, lice kao mjesec i zvijezde, ne znam šta da radim, vidio sam lijepi grevoljke sjediše na divanima i nešto šaputaše između sebe, pa povika jedna od njih, ovo je Medin čovjek, ovo je njen muž, ovo je Medin muž. رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم Začudi se, ja nemam ženu, ja ne znam ko je Merdija, nikada nisam čuo za nju, ne znam ju ja, pa upita, pa jesi li ti Merdija? Odgovori mi se osmihom, ja sam služavka Merdijini i služavki, ako želiš Merdiju uđi u dvorac, ona te čeka uđi Allahovom dozvolom Allah ti se smilamo ala kulli harbin silman li kulli musalim uđe u dvorac i dođe na njegov vrh uđe u sobu iz koje nešto sijaše poput sunca ugleda je, vallahi ugleda je bila je poput sunca sjedni na divanu crvenog zlata ako nije su biseri merđani suho zlato, dijamanti Allah ih pozna je. Allah je opisa kunijem se Allahom te barek i letala izgubio bi vid, ostao bi bez pameti da me Allah ne sačuva. A ona u tom trenutku, u tom mom halu progovori, dobro došao o Allahov prijatelji o Allahov robe dobro došao. Kada sam čuo njene riječi, ne mogu da se suzdržati, nego se primako, primako se ih tjedom da izabrnimo, ona reče, o moji dragane, ovo srce moje, sad će kaj još malo, samo još malo, malo je ostalo tvojeg života, doći ćeš mi ovog dana, ja te čekam, inša Allah. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضين ساموا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Zahvala pripada Allahu te bareke wa ta'ala Njega slavimo i veličamo i od njega oprosti i putu tražimo Donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam njegovu porodicu, ashabe i sve one koji su ga slijedili i koji će na sudnjeg a zatim draga moja braću i plemenite i činjene sestre assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tema o kojoj noćas ću govoriti inša Allah je tema koja zasigurno mora da bude konstantno u našim srcima Hvala Allahu te bareke motara koji je između svojih stvorenja počastio baš čovjeka i pojasnio mu put dobra i vjerovanja svojom dobrocom i milošću. Olakšao ga onom koga bude slijedio i obećao navredu džennet. A sabi, braćo moja i sestre Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem, kada bi slušali u džennetu, nisu imali nikakvi drugi želja osim kako da rade za njega, da zaradi i da uđu njega. Kako da slušamo kao oni, kako da vidimo kao oni, kako da poželimo kao oni. Svaki od njih je postavio ispred sebe cilj, a to je dženet dženet braćo moja i sestre, nije samo vijest. Znači vijest koja u smijesu zato što je ne vidimo, što ga ne vidimo, pa je on vijest, ne. dženet je vijest od vijesti koje smo čuli i nemoguće ga vidjeti na ovom svijetu. Jer da je to moguće, Allah samo zna koliko bi ljudi vjerovalo. Ali Allah te bareke o ta'ala je htio da se on sakrije od naših očiju na ovom svijetu. Džennet je, braćo moja i sestre, odgođena nagrada i njega je moguće vidjeti ovdje ali svojim srcem. Pa što je srce čišće, bolje ga vidi, radi ljudi za njim. To je ključ viđenja dženneta srcem na ovom svijetu. Jer Allah te bareke o ta'ala nas upozna sa džennetom i kaže ويدخلهم الجنة عرفها عرف عرفها لهم i od džennati uvesti o kome ih je šta upoznao. Braćo moja i sese, kad se srce prekrije raskošima, ovo dinaličkim dvorcima, onda kad se zasjeti uživanjima na ovom svijetu, pogled na džennat se izgubi zasigurno. A zašto? Rana ala hulubihima kanu i cibun. A ono što su radili, prekrilo je srca njihova. Koliko se samo umorimo da bi sebi napravili na ovom dinaliku kuću, radimo godine, dane i mjesece provodimo radeći da bi eto malo se njoj smirili. A koliko napora dajemo da sagradimo sebi kuće u džernetu koje su vječne. I koliko smo sabrali dok smo pravili svoje kuće ovdje, samo da bi se malo smirili. Pa zar ne treba da saburamo na naporu koji nas čeka za vječnu kuću? Brojni su primjeri onima koji su zaradili džernet Allahovom voljom i dozvolom i za one koje znamo inša Allahu ta'ala, da su šehidi. Ja sam odlučio uz Allahu tebara kevetala pomoć da sa vama noćas podijelim jednu priču, a tu priču imate u knjizi Sifatu Safa od Ibn Džavzija, koji spominje poznatog vojskovu džebu Kudamo i Šamija, koji je sam svoj život proveo boreće protiv Allahove i neprijatelja, ne prođe mi jedna bitka, a da on nije učestvao u njoj. Posjetio Ebu Kudame grad Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem i dok je sjedio za tražiše od njega njegovi drugovi da im ispriča ono što ga je najviše zadivilo tokom njegovog džihada, kaže Ebu Kudame, pričajući jednu od tih priča, dok smo spremali borbu protiv neprijatelja, smjestili smo se u grad Reku, Raku na rijeci Eufra, kupili sebi jahalicu i ono što mi trebaše od oružja. Održa ljudima poslije kindije namaza hudbu, spominjući im šta nas sutra čeka. Spominjući im blagodati koje Allah te bareke ve ta'ala pripremi onima koji spreme gaziju muđahida na Allahov put. Onima koji se izađu boriti, a oni zaslužuju najveće nagrade. Otkucavali su posljednji trenuci, srca su drhtala, Klanjao sam jaciju i spremao se da spavam. Približio sam se Feneru i htio da ga ugasim. A u tom trenutku neko pokuca na vrata, a ja odmah upita. Ko je? U tišini se ponovo začuo upanje na vrata, a ja ponovo upita. Ko je? Ko je to? Ja se prepado. Začudi, iznenadi se iza vrata, čuh glas žene. Otvori ojebu kudame. Upita se. Šta radi ova žena pred mojim vratima? Ponovo je zakucala otvori o Ebu Kudame, misli su mi navirale, a ja sam u ovom gradu stranac, ja ne znam ni jednu ženu, zašto je došla ovako kasno, možda su šeitanove spletke, a one su jake. Otvorio sam vrata i ispred mene je stajala pokrivena žena, upita me, jesi li ti Ebu Kudame? Rekao sam da, ja sam Ebu Kudame, što želiš? Pruži mi neku kesu, neki zaležaj, okrenu se jede plaćući. Začudio sam se njenom postupku i ušao sam u kuću i otvorio zavežljaj kada unutra piše ovo je Bukudanu, čuo sam kako posjećeš ljude na džihad, a ja sam žena, nemam snage za borbu, nemam ni novaca da spremim i obučem u džahidan Allahov put, ali ti šaljem najljepše i najdraže što imam. Odsjekla sam svoju kosu, svoje dvije pletenice da budu povoda strome konu i nadam se da će mi tu Allah te bareke ve ta'ala vidjeti, primiti i oprostiti mi grijehe. Nastavljaj Bukudane. dame. Začudio sam se i zadivio njenoj blizi za džihad i muslimane i njenoj želji da zaradi džennet. Razmišljao sam da će Allah učiniti ove njene pletenice teške na mizanu. Nadam se da će joj Allah oprostiti njene grijehe, a možda će dati da muslimani pobjede zbog njenog iskrenog nijeta. Osvano novi dan, a obuku dame postroji vojsku i uredije i napostiše reku. Nakon što su se odmokli od grada, susređe ih jedan koljanik vinčući. O Ebu Kudame O Ebu Kudame Kaže Ebu Kudame Zastao sam i sačekao koljenika Misleći da nosi neki haber Kada me sustiže Zahvali Allahu Đerlešanu Što me je podario Što mu je podario da učestvuje sa nama u džihadu A kada otkri lice Bijaše to mali dječak Oko 13 godina Lice mu je sjelo kao mjesec A ja se iznenadim i rekao Šta ti to hoćeš od dječače A on se začudi reče želim ono što žele muslimani a što to želi rekao džihad, džihad ja Ebu Kudame o moj dječače da li misliš da ti kao ti mogu nešto da pomognu muslimanima džihad treba jake i čvrste borce džihad je teškoća borba, ubijanje, krv pogibija a ti tako mal ne možeš to podnijeti. počeo je Ebu Kudame da ga savjetuje kao otac svoga sina jedinca Rati se o moj sine prije nego što se konji izmiješaju. Prije nego sablje počne sjevati i lomiti se sjekući lijevo i desno glave, ruke i noge. Dječak je podigao glavu, pogledao mi i reče, a zar neko kao ti, Ebu Kudane, može nešto tako izgovoriti? Rekao sam mu da, a što hoćeš da ti kažem drugo i opet ti kažem, vrati se prije nego sedla popadaju od žestine. Nije, odgovorimo dječak, sa glasom koji liči nekom velikom alimu kada objašnjava nekom džahilu. Kako o Ebu Kudame kažeš tako, a Allah subhanahu wa ta'ala kaže ovako u prevodu značenja, o vjernici, kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, leđe im ne okrećite. Onaj koji tada leđa okrene osim onog koji se povuče s namjerom da se ponovo bori i u drugoj četi pristupi, vratit će se na tovaren Allahovom srđbom. Probivalište njegovo biće džahennem, a užasno je ono probivalište. Ako me savjetuješ, o moj amidža da se vratim, a mi smo u blizini neprijatelja. Borba je na primaku, a ti hoćeš da ja okljenem leđa, kao da želim da navučem Allahovom srđbu na sebe i da budem od onih koji su propali. Zastade Ebu Kudame začuđen ispred dječaka koji zaslužuje da bude učitelj u razumijevanju Allahove knjige i njenih ajeta, a vallahi zaslužuje da bude primjer svim muslimanima koji žele Allahovo zadovoljstvo. Kaže Ebu Kudame, nisam ga mogao odbiti zaista ako bi jahali oni ispred nas. Ako bi se odmarali, on je stražario. Jezik mu ne bi prestao spominati Allaha Tebare Kevetala. A kad smo se približili granici, željeli smo da taj dan prije bitke da postimo i dječak na zamor ime Allaha da nam on spremi sehu. Odmah će se od nas i zapali vatru. Prošlo je dosta vremena pa mi drugovi rekoše, obuku dame idi vidi šta je sa dječakom čini nam se da ćemo ostati gladni otišao sam do njega on zapalio vatru i stavio vodu da kuha ali ga sam prevario pa je zaspao gledao sam ga kako slatko spava pa sam rekao sebi ja ću inša Allah da na brzinu nešto spremim za naše drugove dok sam gledao u dječaka primijetio sam da je počeo da se smiješi i smiješio se toliko da je osmijeh prešao smijeh smijeh se toliko povećavao da sam se začudio u njegovom stanju. U tom trenutku on se probudi, a kada me ugleda povika. O Ebu Kudame, zakasnio sam, halalite mi, ja ću da spremim doručak, ja ću da radim sve što treba, pusti me ovo moja miđa. Rekao sam mu, ne vallahi, neću ti ništa dozvoliti dok me ne ispričaš, zašto si se smijao u snu? Kaže dječak, ovo je san, ovo je Bukudane, vidio sam je, vallahi vidio sam je, šta si to vidio, rekao, pričaj šta si vidio, ne, neću, ovo je između mene i Allaha Đerlešanu, zaklinjem te Allahom, da mi ispričaš o svom snu, pričaj mi, nakon što ga zakleto, reći dječak, ovo buku dame, vidio sam da sam ušao u džennet, i približavao sam se nekom dvorcu, jedna cigla od zlata, druga od srebra, treća, četvrta, peta, drago, kamenje, biseri, mrđani, dijamanti, dok sam se ja približavao dvorcu kada tamo svinja džerdani, zlatne kapije i šatori i ugledah ono što želim. Ne mi ja ne čuh o ljepoti koju gledam. Lice kao mjesec i zvijezde. Ne znam šta da radim. Vidio sam lijepe djevojke sjediše na divanima i nešto šaputaše između sebe. Pa pogljika jedna od njih. Ovo je Nadin čovjek. Ovo je njen muž. Ovo je Nadin muž. Začudi se. Ja nemam ženu ja ne znam koja je merdija, nikada nisam čuo za nju, ne znam ju ja, pa upita, pa jesi li ti merdija? Odgovori mi se osmijehom, ja sam služavka merdijini služavki, ako želiš merdiju, uđi u dvorac, ona te čeka, uđi Allahovom dozvolom, Allah ti se smilovo. Uđi u dvorac i dođu na njegov vrh, uđu u sobu iz koje nešto sijaše poput sunca, Ugleda je, vallahi, ugleda je bila je poput sunca. Sjedi na divanu od crvenog zlata, ako nije su biseri i merđani, suho zlato, dijamanti. Vallahi, pozna je, Allah je opisa, kunijem se Allahom, te barek je tala, izgubio bih vid, ostao bih bez pameti da me Allah ne sačuva. A ona u tom trenutku, u tom mom halu progovori, dobro došao, o Allahu prijatelju, o Allahov robe, dobro došao. Kada sam čuo njene riječi, ne mogu da se suzdržat, nego se primako, primako se ih htjeda da izabrnima, ona reče, o moj dragane, o srce moje, sad će kaj još malo, samo još malo, malo je ostalo u tvog života, doći ćeš mi ovog dana, ja te čekam, inša Allah. Nasmio sam se, smio sam se svojoj sreći i svojoj nagradi, alhamdulillah. Reci je, reče je Bukudame, kada čuh priču ovog dječaka, rekao mu, bio si dobro dječače, bio si hajr inša Allah. Onda smo njeli klanjali i usta došli komadanti da postroje jedinice. A daj se rastrkaše po safovima, čitajući Allahove ajete o džihadu i njegovoj nagradi. Vidio sam kako svaki burac okuplja oko sebe svoju braću, svoju rodinu, svoje najbliže. Ja potražim dječaka, on ne ima od sada ga zaštiti. Nema koga da ga upozori, nema brata da ga stavi za sebe, nema amiđe, nema braće. Jašio svom jahalacu i stao prve safove. Ja mu se približi i rekao, o dječače, imaš li ti iskustva u borbi? Imaš li ti iskustva u borbi i džihadu? Kaže, nema Allahi, nema Allahi, ovo mi je prva borba. Ovo je moj prvi susret sa neprijateljem. Rekao mu, o moj sinko, ovo je za tebe veliko i opasno borba treba odvažne, smjele, iskusne, jake borce. Idi na ponedinu vojske, ako pobjedimo, iti će sa nama, inša Allah. A ako izgubimo, nećeš biti ti prvi koji će biti ubijen. Pogleda me začuđeno, zar ti meni kažeš, zar želiš da budemo stanovnika vataj, rekao mu ne želim vallahi, a nismo li došli izli zbog čeli drugog osim zbog džihada i da se sačuvamo vatri. Uzeo sam ga za ruku, i na sinu počeo vući na poleđenu vojske, a on bi se odupirao svom svojom snagom dok bi se ne istrže iz ruku i nestave u safovima. Borba je počela. Izmiješaše se vojske, počeše sjevati sablje, lomiti se. Počeše letjeti ruke i noge na sve strane i poče žestoka borba. Krv je ljevala na sve strane. Svak se zabrinuo o sebi, svak je samo sebi bio interesantan. Približilo se vrijeme podne namaza, a ja između safova tada začuh glas. O Ebu Kudame, nađite mi Ebu Kudamu, pošaljite mi Ebu Kudamu. Okrenuo se tada ugleda dječaka na zemlji, u prsima mu koplje, pored ubijenog konja. Požuri, a suze mi potekoše iz obraze. Sjaha sa konja i uzeli ga u naručje kroz plać povika. Evo me ovo dječače, evo me ja sam, Ebu Kudame moj sinko. Progovori dječak, hvala Allahu koji me poživi da mi dođeš. Hvala Allahu koji me poženi da, mi, da ti vasijet dam. Plakao sam i brisao mu krv sa svojom odjećom. A on progovori slabim dječjim glasom. Zar to je ovaj Buku dana brišim svojom odjećom? Obriši mojom odjećom i uzmi moju krvavu košlju i nesi je mojoj majici i poselamije. A ko ti je majka osim ko moj? Upita me začuđeno. Moja majka, ti ćeš nju poznati ako je nisi vidio suze su mi natapale oči i nastavi moja majka je starija žena stanuje tu i tu u tom dijelu grada a kad je vidiš poselanje od mene i obraduje i reći da je Allah Đelešanu primio njenu hediju koju je spremala ovolike godine zatvori dječak oči počitiniti vidim je vallahi vidim je osjećam je miris vallahi vidim je onaj pored moje glave nasmiješi si dječak i ispusti svoju premenitu dušu Zagrlio sam dječaka i plakao sam jakim glasom skidao sa njega odjeću, stavio je u kesu i otkopao za njega kabur. Stavio ga u kabur da spava svoj istini san. Ode buku dame, ode buku dame u borbu i kada palje noć razdvojiše se vojske i vrati se buku dame da obiđe kabur svog druga i uputi za njega dovu. Kada se približi kaburu, kaže kudame, kada se približi kaburu, ugleda tijelo pored njega i ne mogu da vjerujem. Nije tačno. I povika, ko je to uradio? Zašto je uradio što želio dječaka? plakao je Ebu Kudame žurno drugi put kopao kabor i položio plakao je Kudame razmišljajući ko je to mogao uraditi zašto ne ima dječak niti oružje niti zlato razmišljao je Ebu Kudame a suzu su mu zaljevale kabor otišao je Kudame da se odmori i u sabah narednog dana prije bitke navrati kraj kabora da se uvjeri da li je sve u redu i zastane iznenađen kada nađe dječaka pored kabora leži na zemlji shvatio je da to nije obična stvar i zapita se šta bi to moglo da bude, rekli su mu njegovi drugovi. Mislimo da je izašao džihad bez izuna majke pa da Allah kazni i učini ibretom ljudima. Razmišljao je Ebu Kudame, sjetio se njegove brige za džihad, njegove pokolnosti njegovog sna, nije mogao shvatiti šta se dešava. Isko i treći kabor, ispusti ga u njega i zamoli Allaha da mu oprosti. Nastavi se bitka, i Allah učini na muslimani pobjedi Ebu Kudame, otiđe još jednom da vidi kabur svoga druga i zastade Ebu Kudame začuđen pašan prizor. Čak je bio pored kabura, a velike ptice su trgale i nosile njegovo meso. Tu su bile i zvijeri koji su trgale ostatke njegovog mesa. Nema da snage da učini bilo šta. Sjećao se njegovog islama, nije znao njegov nijet, Šta je taj dječak uradio pa da zaradi ovako strašnu kaznu od Allaha? Skupio je snagu i rekao, ina li lahi, ina li rađun. Požuri Ebu Kudame u grad da, se, da sretne familiju ovog dječaka. Ušao je u grad, raspitao se i našao kuću koju je tražio. Kaže Ebu Kudame, pokucao sam na vrata, a malo zatim ona se otvoriši A na vratima je stajala mala djevojčica koja kada me ugleda još da u ruci nosim kesu povika glasno. Muštuluk ovo majčice moja. Muštuluk moja draga majko, muštuluk. Moj brat je preselio. Evo majkom stigao je Ebu Kudano Emir Mujahida i nosi neku kesu. Vjerovatno je od mog brata. Mora da je moj brat preselio dok se nije vratio sa njim. I nastavi mala djevojčica gledajući u mene. Allah nas je počastio njegovim šehadetom. Prvi brat mi je preselio prošle godine, a moj dragi babo je preselio prije dvije godine, a ovaj dan Allah osvjeti našu kuću. Preseli i moj mlađi brat i pridruž se nama dvojici, alhamdulillah. I pridruž se nima dvojici, alhamdulillah. Zapani se Ebu Kudame govoru ove djevojčice, obuze ga tema, zadivi se kako je ta udovica mogla da odgoji ovu djecu na ovakav islamski način. Pešenje pojavi se na vratima žena i progovori dobro došao o Emiru Mujahida o Ebu Kudame hvala Allahu koji vam je dao pobjedu kaže Ebu Kudame nisam je uspio ni vidjeti ni čuti kako treba ali to je ona vallahi rebi to je ona dadom mi da se pomognem sa njima Rekao bi joj, muštulko sestro, propisa Allah te bareke o teala da tvoje pletenice pomognu Allahovu vojsku. Na mome konju popusaše svi povojci i ja prijezah konopom od tvoje kose i ostah čvrst na svome konju. Pobi na desetinu mušnika, a pletenice ne popustiše. Zastado sa govorom kada primijeti da žena i ne obraća pažnju na ono što joj govori. Probutah pljuvačku, šta je to što je moglo pomijeti ovu ženu? ona se okrenu i reče, o je Ebuku dame, obavijesti me da mi dolaziš muštulukom ili na žalost. Iznadadih se njenom pitanju i reko a šta to znači muštuluk, a šta žalost? Kaže, ako je moj sin preselio u borbi licem okrenut neprijatelju, a ne leđima, onda je to muštuluk. To znači da je Allah primio moju hediju. A ako je moj sin sada sa prijenom onda je žalost velika. I ne primi Allah moju hediju neko joj, Valah je o majko moja, dolazim ti s muštulukom, nosim njegovu krvavu košulju, primi Allah tvoju hediju. Žena je stajala mirno i čutala, a Ebu Kudame se zaprepasti kada ču novo pitanje. A je li ga zemlja primila ili nije? Jezik mi se nije htio pomeriti, a zraja kao mojim plućima je nestalo. Ona ponovi pitanje, jedva skupi snage i reko ne vallahi nije ga zemlja primila kada ona ču šta ja reko reče elhamdulillah elhamdulillah i pada činjeći Allahu seđdu nisam mogao da se pomaknem uhvatio sam se za vrata da ne padnem nisam znao šta da radim šta da govorim ovi događaji su previše za mene kada žena reče sigurno si iznenađen mojim pitanjima a reći ti o Ebu Kudame, ovaj moj sin bi, kada padne noć, ustajao na kijam i dugo klanjao, a u zadnjoj trećini noći dojio bi Allahu Đelešanhu da ga uzme kao šehida, a onda bi glasno dovio, o moj gospodar, nemoj me oživiti osim da to bude iz klinova i kanđi ptica, gradivica, iz stomaka divnih zvijeri. I plakao bi, plakao bi dugo i ponavljao dovu po nekoliko puta, eto o Ebu Kudame Allah te bareke o ta'ala primi njegovu dovu i ostvari se njegova želja bit će proživljen iz stomaka divni zvijeri o moj sine išao si putem svog oca koji te preteče a i tvoj brat predu. selam tebi o moj sine i nakon se Allah svima smiluje dugo godina Ebu Kudame bijaše vođa komandant Mujahida nije pokretno pred neprijateljima i ti sjeo da se odmori a sada obuku dame ne moga se više da stoji na nogama pokretno i sjede a suze su molile i navirale natapale gustu gradu ne vidje nikoga sličnog ovom dječaku plakao je obuku dame to su bile suze bola radosti poštovanja ustade obuku dame a u sjećanjima ova udovica, ova mala djevojčica i njena priča o bratu i ocu. Sjećao se Ebu Kudami dječaka, njegove volje za džihad, njegove borbe, ispustio je svoju dušu na njegovim rukama. On ga je svojim rukama zakopao, padjali su se osjećaji i želje. Zaista, braćo moja i sestre, to su oni koji žele džennet. Koliko je sama ova žena propatila, a patila je Allaha radi, i poklonila mu sve što je imala svog muža, dva sina koliko je samo željela džennet a šta smo mi braćo i sestre pripremili šta smo pripremili da damo za Allahovu tebareke u ta'ala vjeru kaže Allah tebareke u ta'ala أيها الذين آمنوا هل أدلكم تجارة تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وفي سبيل الله بأموال أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون O vjernici, hoćete li da vam ukaže na trgovinu? Ona će vas spasiti patnje nesnosne. u Allaha i poslanika njegova vjerujte i imecima svojim i životima svojim na Allahovu putu se borite to vam je bolje da znate pogledajte braćo moja i sestre Allah te bareke letala nas doziva Allah te bareke letala nam nudi trgovinu ova trgovina braćo moja ima svoju cijenu danas možete sklapati trgovine mogu vas ljudi prevariti mogu vas slagati ali gospodar je čist od svega ovoga gdje su želi da sklopi ovu trgovinu gdje su oni koji žele da se spasi i patije nesnosne Pogledajte kako Allah će barek rećala djelovanje usporedio sa trgovinom. Jer putem njega zarađuju kao što zaradio putem trgovine. Ova trgovina, ova trgovina, braćo moja i sestre, je pojašnjena sa ajetima, a njihovo značenje znači iman i džihad. I ovo i jedno i drugo imaju cijenu kod Allaha te bareke u ta'ala, to je džennet. A to je džennet. Allah subhanahu wa ta'ala poziva braćo moje sestre, hoćete li da vam ukaže na trgovinu? Allahu ekber, nakon što povjerimo Allaha su, to je trgovina, da se borimo i mecima svojim i životima svojim, da se borimo na Allahovu putu. A cijena je, braćo moja, džennet. Allah te bareke ve ta'ala nudi, nudi za ovu trgovinu oprost, oprost grijeha i nagradu dželjetske bašće kroz koje će rijeke teći. Obećava gospodar da će nas uvesti u divne dvorove i to je veliki uspjeh. A zatim Allah te bareke ve ta'ala daje nam blagodat koju kako on kaže jedva čekamo Allahovu pomoć i skoru pobjedu. Pobjedu radošću ili radosnom vješću vjernike. Allahu ekver. Allahu akbar. Gospodar, braćo moja, nebesa i zemlje, pogledajte i svoje milosti šta nam nudi. Ima li iko da hoće da stopi trgovinu? Ima li iko da hoće da stopi trgovinu sa onim koji će mu sigurno dati? Ima li iko da želi da govori o Allahovoj te bareke o ta'ala vjeri na način kako su to radili oni koji su dali svoje živote za ovu vjeru? Allah subhanu daje nam edenske vrtove i dvorce. Daj nam veliki uspjeh, o muslimani, Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno ovu trgovinu neće izneveriti. A zašto to mi da radimo? Onaj koji je siguran u nadokladu, taj neće škrtariti u davanju. Jesmo li mi sigurni da će Allah dati pobjedu i pomoć? Jesmo li sigurni da smo potpisali ugovor sa Allahom te barek i koji nećemo raskinuti? Jesmo li sigurni da osjećanje naše glavi ako je na Allahovom putu je za nas hajr Allah subhanahu wa ta'ala poziva da se pomogne njegova vjera ja i uheladina amenom kunu ensara Allah o vjernici pomozite Allahovu vjer ima li ko da bi pouku primio ako mi ne budemo Allah će dovesti drugi narod moramo braćo moja i sestre svoja srca oprati od grija moramo svoja srca očistiti od natrmuha da bi mirisali džennet da bi osjetili džennet jer kako rekao ko siguran u nakladu ta neće i na tom putu neće prestati da se bori sve dok u njemu srca kuca srce muđajda da li naša srca kucaju kako bi trebalo da kucaju pa kada jedna muslimanka zavapi zatvora u Iraku ako ne možemo da je izbavimo makar da osudimo one koji to rade Allah ih prokleju imamo i radnosti za to Ako ne možemo da uzmemo pušku, zašto ne možemo da govorimo? Pa da zaradimo džennet, najvredniji džihad, kaže Resul Salavim Selem, da kaže zalim u lice. Ja zalim, ti si nepravedan. Ti si zalim, zašto tlačiš muslimani? U Afganistanu, zašto? Imamo li snage za to makar? Imamo li snage za to makar? Allah nas iskuša. Wallahi, wallahi Allah te barke od tada nas iskušava. Svaki od nas će zasigurno biti iskušan o prijetu. Morat ćeš kad tad da se opredjeliš koju skupinu da pomažeš. Da se opredjeliš da kažeš ko ti je brat ako nije. Da prepoznaš one koji žele da zaradi Allahu od tada barke od tada zadovoljstvo i da ništa iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere što znadneš ne ostane da se ne kaže i da na tom putu skončaš obešir il mu'minin pogledajte kako gospodar daje motivaciju obradu i radošću obradu i radošnom vijeću vjernike čime u Allahovu pomoć i skoru pobjedu braćo moja i sestre dajte da ovaj dinaruk stavimo pod noge dajte da svoja srca očistimo tako mi Allaha jednoga kada nam srca budu čista molit ćemo jedan drugog i jedna drugu a nikad se ne moramo vidjeti govorite braću moja draga nemojte da vas strah od nečega ili nekoga spriječi da ne kažeš ono što ti je onaj koga se najviše trebaš bojati na redu da kažeš nemoj da te strah spriječi pa da nas svijet ako budemo iskreni Wallahi, ako budemo iskreni, kako kaže Šeul Islavim temlje, ne jedna skupine, ne jedna skupine gdje god da se pojavila koliko god brojna biva ako krene da uzdiđe, da uzdiđe Allahovu riječ na zemlji, a da je, i bude iskrena u tome, a da je Allah neće pomoći. Wallahi, ako budemo iskreni, počastit će nas Allah, te bareke, vo ta'ala, obešire mu'minim, ranosnim vijestima, kane haka na lina nasilu mu'minin i pomoći će nas obavezao da će nas pomoći ovo je ono što nikako ne smijemo zaboraviti spremajte braćo moja sred svoja srca zar ste mislili zar ste mislili i zar smo mislili da ovaj život će proći tek tako da nas Allah te barem kvetala neće razvojiti iskreni od neiskrenih munafike, murtede mušike nemojte a da svojim djelima i postupcima uđemo u pogrešnu skupinu Allah molim da nam se to nikad ne desi spremite koliko god možete znanja i snage da bi zastrašili Allahove neprijatelje nemojte da se sramite što su sljedenici Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ako Srbi i oni nevjernici nije i da javno na svim medijima kažu da je Ratko Mladić njihov neuzubila Bog ili onaj koga se oni ne stidje Danas muslimani, braćo moja, se stige da kažu da su muslimani, a pogledajte šta rade nevjernici. Danas je muslimani stige da kažu da su muslimani, a kamo da su sljedbenici Muhameda sallallahu alaihi wa sallam, da puste bradu, da krate brkove, da vode džihad na Allahovom putu. Zašto? Kukavice. Zato što je u naša srca ušao vehn ni nije sti da kažu kojim je vođa a mi se a mi se odrećimo i ovaj narod da nije ni svjestan je počeo da napada svoj vlastiti din Allah molim za uputu s ovim ja braću moje sestre ovo večera što sam pripremio i završio i za kraj jedino želim da vam poklonim neke stihove koje sam podavno već napisao. Inače, ne volim puno da, da pjevamo se u izuzetnim situacijama, ali eto, želim da sa vama podijelim ove tekstove, ovaj tekst, ove kaside, pa savurajte još malo, Allah vam se smilo. I dok zvijezde se Kada ta Allah sve pokrije Dozivam te gospodaru Duša moli i preklinje Dozivam te gospodaru Duša moli i preklinje U tvoj džennet duša želi Ja Allah S Muhammedom Ebu Bekrom Ja Allah Sa Omerom i Alijom Ya Allah Osmanom i Šehidima Ya Allah Moji grijesi su mi teški Moja prošlost o žalosti Oprosti mi gospodaru Daj mi snage i milosti Oprosti mi gospodaru Daj mi snage i milosti وجوه الجنة دون شجلي يا الله اسم محمد أبو بكر يا الله سأمر إي اليوم يا الله عثمان إي شهيدنا يا الله بجبروك premałemu dok mi suza lice mije govorom te tvojim zobom moj Allahu utješi me te tvojim zobom moj Allahu utješi me وتوي جنة دوشا جلي يا الله محمد أبو بكر يا الله سأمر إي اليوم يا الله عثمان عيدنا يا الله draga moja braćo, plemenite i cijene sestre, toliko od mene za večeras. Molim Allaha te bareke ve taala da vas nagradi za vaš sabur. Molim Allaha te bareke ve taala da pomogne svoje mujahide i god živjeli radni bornice. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da podari pobjedu islamu muslimanima. Molim Allaha te bareke ve taala da nas učini onima koji će biti u safu muđahida. koji se bori na njegovom putu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam omiri džennet. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam omiri borbu na Allahovom putu. الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم ما دنسوا لي حمى ما نالوا طوقته الضراغم حثالة البغي صالت فأين عهد الحواسم ناسوا بأننا أبات نذود ذود القشاعم نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم بالخيل عرش الأعاجم الصوارم كي تستعد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم نحن الذين بنينا حصوننا من جماجم سقنا حليلات كسرى بالسوط سوق الغنائم رسولنا من صنعنا بناة مجد أكارم رسولنا شمس حق أضاء وجه العوالم أضاء وجه العوالم القول قول الصوارم أفدى المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم أنار مشكاة ليل من الضلالات قاتم وصاغ من بعض قوم جيلا مع الفجر قادم فحطموا رأس باغ وذللوا كل ظالم حربا على كل حرب سلما لكل مسالم سلما لكل مسالم نار كي تستعد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم واليوم ذلت رؤوس وأذعنت كالسوائم تبا وتبا حبا لذل أقام فينا المآتم فاستأسد البغل لما خبت رؤوس الضياغم وزمجر القرد يرمي رسولنا بالشتائم ما عاد في العيش خير إن ألجمتنا البهائم إن ألجمتنا البهائم الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم